на якій можна було б спроєктувати чий завгодно портрет, а потім глянути на нього іншими очима. Ні, так я ні до чого не дійду. Треба вирішувати, а мені брак не сил. 21 червня. Знову цей безконечний коридор, безліч однакових дверей і жодної таблички. Ми всі заблукані боржники, кожен з нас щось і комусь винний, і кожен радий би був сплатити цей обтяжливий борг. Але ніхто не знає, в які двері треба зайти, щоб скинути з себе тягар і полегшено зітхнути. На колінах у мене лежить материн талісман, але він теж утратив силу закляття. Анонімні автори Біблії передбачили далеко не все. Вони зашпортилися в афоризмах і алегоріях, і їхні тенета щоразу ловлять ловців. Я хочу видужати. Але очі в Джона Сміта для цього надто сумні. Він сам не вірить. Коридор, коридор, коридор. 22 червня. Коли ми з нарітою вийшли на двір, біля порога товклося кілька здоровенних пінгвінів. Сніг за порогом стояв зрізаним горбом. Пінгвіни жваво гомоніли. І мені в першу мить здалося, нібито люди, які вимахують руками і кивають на нас. Чи не те саме привиділося японцеві, бо він раптом хряпнув дверима і принишк. Але потім щось пробурмотів і знову відчинив двері. Втім, звіни загомоніли і злізли з горба, а потім пішли за нами до метеомайданчика. Ми зняли показання з приладів і разом з пінгвінами повернулися назад. Я розповів про це Жаку Антуанові, та коли ми вдвох вийшли на двір, пінгвіни зникли. Жак Антуан почав звинувачувати мене в усіх гріхах. 23 червня. Подія номер один. Учора наш бельгієць бачив пінгвінів. Я спершу був не повірив цьому шмаркачу, схильному до всіляких перебільшень, але Наріта теж закивав. Я пішов до матроса. Як же вони могли вилізти на сорокаметровий бар'єр? Українець тільки покрутив головою. Припущення може бути одне бурани навіяли за бар'єр цілу гору снігу. Сніг же випадав майже щодня, а його на нашому льодовику не більшало, хіба що в нас біля дверей, за дальнім причілком будинку та за складами. Там можна залізти по кучугурах на дах. Куди ж же мала подітись така маса снігу? Коли всі розлізлись дивитися свої кошмарні сни, до мене прийшов бельгійчик. Підеш зі мною туди. Він кивнув за вікна де був отой страхітний бар'єр. Я відмовився. Тоді він сказав: Ну, дурень, піду сам. Тільки якщо знімеш тривогу, я тоді не подарую цього. Ми говорили французькою мовою, яку тут мало хто знав, і це нас начебто робило спільниками. Я пробував спинити цього недорослого бородання та марно. Тоді вдягся і пішов за ним. У коридорі в нього вже було все приготоване: дві пари лиж, він був мене певен, ліхтар і шовковий шнур. Ми тихо причинили за собою двері і перелізли через кучугуру, якої сьогодні так ніхто й не розгріб, і поза будинком подалися до бар'єра. Вітер з полюса стьобав нас пригорщами снігової крупи, але був паралельно з бар'єром, тому ми не дуже стереглись. Мене захопив азарт задорікуватого Раймона. Ми дісталися бар'єра і пройшли віддалік метрів 150, лише тепер зрозумівши, що не зможемо розшукати спуску на припай, якщо взагалі такий спуск існує. І коли вже вирішили розвертати лижі назад, раптом помітили кількох пінгвінів. Пінгвінів я бачив біля французької полярної станції Дюмон Дюрвіль, але то були Аделі. Комічні істоти завбільшки як гусак, а ці здавалися величезними, і я збагнув, що нам нарешті пощастило здибатись